Suratul A'raf imeteremka maka Sura hii imeteremka maka isipokuwa aya nane nazo ni za 163 mpaka 170 na idadi za aya zake ni 206. Mwanzo wa sura hii ni kuendeleza yaliyokuja mwisho wa Suratul An'am na baada ya hayo imeingia kueleza hulka ya kibinadamu. Ikataja kisa cha Adam na Hawa na walivyotoka kwenye bustani kwa kutiwa wasiwasi na sheitan na ikaeleza huo wasiwasi unaoendelea kwa watu katika mavazi na chakula. Kisha aya za sura hii tukufu kama sura nyingine za Qur'an zikaingia kutupia jicho kwenye mbingu na ardhi na viliomo ndani yao na kuzingatia uumbaji wake wa ajabu. Kadhalika sura hii imeeleza hadithi za manabii kama Nuhu na Hud na kaumu yake kina Ad. Kisha hadithi ya Saleh na kaumu yake, Thamud waliosifika kwa nguvu zao na wakapewa utajiri. Na hadithi ya Lot na kaumu yake, na ikataja maovu waliokuwa wakiyafanya, na hadithi ya Shuaib na watu wa Madiana. Na baada ya hadithi hizo za kweli, sura imeeleza mafunzo na mazingatio yaliyomo. Naye Subhanahu wa Ta'ala amefuatilizia haya kwa kisa cha Musa na yaliyotokea katika mambo ya Firauni. Na sura ikahitimishia kwa kumathilisha nini hali ya mwenye kupewa hidaya, halafu akabanduka kwenye uongofu akaingia kwenye upotovu kwa kumfuata sheitani. Na sura pia ikamalizia kueleza wito wa kuendea haki aliyokuja nao Muhammad rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Alif Lam Mim Sad Alif Lam Mim Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين Kitabu kilichoteremshwa kwako basi isiwe dhiki kifuani kwako kwa ajili yake upate kuonya kwacho na kiwe ni ukumbusho kwa waumini. ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun fuateni mlioteremshiwa kutoka kwa Mola mlezi wenu wala msifuate rafiki au walinzi wengine badala yake ni machache mnayo wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun na miji mingapi tuliangamiza ikaifikia adhabu yetu usiku au walipokuwa wamelala dhuhuri. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu illa zalimin basi hakikuwa kilio chao ilipowafikia adhabu yetu isipokuwa kusema hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu fala nasalanna alladhina ursila ilayhim wala almursalin na kwa yakini tutawauliza wale waliopelekewa ujumbe na pia tutawauliza hao wajumbe fala naqussanna alaihim biilmin wama kunna ghaibin tena tutawasimulia kwa elimu wala sisi hatukuwa mbali walwaznu yawma idhinil haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون na siku hiyo kipimo kitakuwa kwa haki basi watakaokuwa na uzani mzito hao ndio watakaofanikiwa ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون Na watakaokuwa na uzani hafifu basi hao ndio waliozitia hasarani nafsi zao kwa sababu ya kuzipinga ishara zetu.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 umekwisha fedheheka umekwisha fukuzwa hapana shaka atakayekufuata miongoni mwao basi nitaijaza jahannam kwa nyinyi nyote ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Na wewe Adam, kaa wewe na mkeo katika bustani hii na kuleni humo mpendapo Wala msiukaribie mti huu mkawa katika wale waliodhulumu.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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين Na watu wa motoni watawaita watu wa peponi. Tumiminieni maji au chochote alichokuruzukuni Mwenyezi Mungu.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 خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون yeah. lipo wanalolingojea isipokuwa matokeo yake siku yatapofika matokeo yake watasema wale waliokisahau kweli mitume wa Mola mlezi wetu walileta haki je tunao waombezi ili watuombee au turudishwe ili tufanye asiyokuwa yale ya tuliyokuwa tukiyafanya bila shaka wamejihasiri nafsi zao na yamewapotea waliokuwa wakiazua. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين Hakika Mola mlezi wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita. Kisha akatawala juu ya kiti cha enzi. Ufunika usiku kwa mchana ufuatao pesi upesi. Na jua na mwezi na nyota zinazotumika kwa amri yake. Fahamuni, kuumba na amri ni zake. Ametukuka kabisa Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa viumbe vyote. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbu lmutadin mwombeni Mola wenu mlezi kwa unyenyekevu na kwa siri. Hakika yeye hawapendi warukao mipaka. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenezwa na muombeni kwa kuogopa na kwa kutumai Hakika rehma Mwenyezi Mungu iko karibu na wanaofanya mema. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ۖ kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun, na yeye ndiye anayepeleka pepo kuwa ni bishara kabla ya kufika rehema yake. Hata hizo pepo zinapobeba mawingu mazito tunayachunga mpaka kwenye nchi iliyokufa. Kisha tunateremsha kwayo maji. Ndiyo kama hivyo tukatolesha kila aina ya matunda. Basi hali kadhalika tunavyowafufua wafu ili mpate kukumbuka. Walbaladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu biidhni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun.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 min ilahin ghayruh afala tattaqun na kwa ali tulimpeleka ndugu yao hud akasema enyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu nyinyi hamna Mungu ila yeye basi je hamumchi qala almalau alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin wakasema watukufu wa wale waliokufuru katika kaumu yake sisi tunakuona umo katika upumbavu na hakika sisi tunakufikiria kuwa wewe ni katika waongo.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 wa Madiana tulimtuma ndugu yao Shuaib Mwabuduni Mwenyezi Mungu, hamna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Imekwisha kufikieni hoja wazi kutoka kwa Mola mlezi wenu. Basi timizeni sawa sawa vipimo na mizani, wala msiwapunje watu vitu vyao, wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenea. hivi ndivyo bora kwenu ikiwa nyinyi ni waumini wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja dhkuru إذ kuntum qalilan فكثركم wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin wala msikae katika kila njia mkitisha watu na kuwazuilia na njia ya Mwenyezi Mungu wale wenye kumwamini na mkataka njia ipotoke na kumbukeni mlipokuwa wachache naye akakufanyieni kuwa wengi natazameni jinsi ulivyokuwa mwisho mafisadi wa in kana taifatum minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru fasbiru hatta yahkuma Allahu بيننا wa huwa khairul hakimin na kama liko kundi miongoni mwenu lililoamini haya niliyotumwa na kundi jingine halikuamini basi subirini mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu baina yetu naye ndiye mbora wa wenye kuhukumu.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 wala haiwi kwetu sisi kuirejea mila hiyo ila akitaka Mwenyezi Mungu Mola mlezi wetu ujuzi wa Mola mlezi wetu umeenea katika kila kitu kwa Mwenyezi Mungu tunategemea ewe Mola mlezi wetu tuhukumie baina yetu na kaumu yetu kwa haki nawe ndiye mbora wa wanaohukumu waqala almala'u alladhina kafaru min قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون Na waheshimiwa waliokufuru katika kaumu yake wakasema, mkimfuata Shuaib, basi hakika hapo nyinyi mtakuwa mlio hasiri. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Basi tetemeko la ardhi likawanyakua na wakaamkia majumbani mwao wamejifudikiza wamekusha kufa alladhina kadhabu shu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha alladhina kadhabu shu'aiban kanu humul khasirin wale waliomkanusha shu'aib wakawa kama kwamba hawakuwako waliomkanusha shu'aib ndio waliokuwa wenye kuhasiri fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum wa nasahtu lakum fakayfa asa ala qaumin kafirin basi akawaachilia mbali na akasema enyi kaumu yangu nimekufikishieni ujumbe wa Mola mlezi wangu na nimekunasihini basi vipi niwahuzunikie watu makafiri وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون na hatukumtuma nabii yoyote katika mji ila tuliwapatiliza wakazi wake kwa taabu na mashaka ili wapate kunyenyekea ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون kisha sisi hubadilisha mahala pa ubaya kwa wema hata wakazidi na wakasema taabu na raha ziliwafikia baba zetu basi kwa ghafla tukawashika hali ya kuwa hawajatambua walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim lafatahna alayhim barakatin من السماء والأرض ولكن كذبوا walakin kadhabu fa bima kanu yaksibun, na lau kuwa watu wa miji wangaliamini na wakacha Mungu kwa yakini tungeliwafungulia baraka kutoka mbinguni na katika ardhi, lakini walikanusha basi tukawapatiliza kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun je watu wa mijini wameaminisha ya kuwa adhabu yetu haitawafika usiku nao wamelala aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun au watu wa mijini wameaminisha kuwa adhabu yetu haitawafika mchana nao wanacheza afa aminu makra Allah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Je, wamejiaminisha na mipango ya Mwenyezi Mungu? Kwani hawajiaminishi na mipango ya Mwenyezi Mungu ila watu wenye kukhasiri awalam yahdi lilladhina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allaw nasha'u asabnahum bidhunubihim ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون yeah. awahidiki hawa wanaorithi ardhi baada ya wale wenyewe kwamba tukitaka tutawapatiliza kwa madhambi yao na tutapiga muhuri juu ya nyoyo zao na kwa hivyo hawatasikia tilka alquran qussu alayka min anbaiha ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين miji هيو tunakusimulia baadhi ya habari زاكي.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 ardikum famadha ta'murun anataka kukutoeni katika nchi yenu basi mnatoa shauri gani qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hashirin wakasema mwache kidogo yeye na nduguye na watume mijini wakusanyao yatuka bikulli sahirin alim alim wakuletee kila mchawi mjuzi wajaa as fir'auna qalu inna lana la ajra qalu inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin wakaja wachawi kwa Firauni wakasema hakika tutapata ujira ikiwa tutashinda qala na'am wa innakum laminal muqarrabin akasema naam nanyi bila shaka mtakuwa katika wa karibu nami qalu ya musa imma antulqiya wa imma an nakuna nahnu الملقين wakasema ewe Musa je utatupa wewe au tutakuwa sisi tutautupa قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم akasema tupeni basi walipotupa waliyazuga macho ya watu na wakati ya hofu na wakaleta uchawi mkubwa. Wa auhaina ila Musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma yafikun. Nasi tukamfunulia Musa kumwambia tupa fimbo yako mara ikavimeza vyote vile walivyovibuni fawaqa'a alhaq wa batala ma kanu ya'malun kweli kathibiti na yakabatilika waliokuwa kiatenda faghulibu hunalika wa wanqalabu saghirin kwa hivyo walishindwa hapo na wakageuka kuwa wadogo wa ulqiya saharatu sajidin na wachawi wakapomoka wakasujudu qalu amanna bi rabbil alamin wakasema tumemwamini Mola mlezi wa viumbe vyote Rabbi Musa wa Harun Mola mlezi wa Musa نهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون akasema firauni mmemwamini kabla sijakupeni idhini hizi ni njama mlizopanga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 uharibifu katika nchi na wakuache wewe na miungu yako akasema tutawaua wavulana wao na tutawaacha hai wanawake wao na bila shaka sisi ni wenye nguvu juu yao. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi walaqibatu lilmuttaqin Musa akawaambia watu wake ombeni msaada kwa Mwenyezi Mungu na subirini hakika ardhi ni ya Mwenyezi Mungu naye humrithisha mtakaye katika waja wake na mwisho ni wa wacha Mungu qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون وكسيما tumeudhiwa kabla hujatufikia na baada ya wewe kutujia Musa akasema huenda Mola wenu mlezi akamhiliki adui wenu na akakufanyeni nyinyi ndiyo wa kufuatia kushika nchi ili atazame mtavyokuja tenda nyinyi walaqad akhadhna آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Na hakika tuliwaadhibu watu Firauni kwa miaka na kwa upungufu wa mazao ili wapate kukumbuka fa idha ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون likiwafika jema wakisema haya ni haki yetu na likiwafika ovu usema Musa na walio pamoja naye ni wakorofi hakika ukorofi wao huo unaowafikia unatoka kwa Mwenyezi Mungu lakini wengi wao hawajui waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin na wakisema hata ukituletea ishara yoyote kutuzuga hatutokuamini فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين basi tukawapelekea tufani na nzige na chawa na vyura na damu huwa ni ishara mbalimbali nao wakapanda kiburi na wakawa watu wakosefu walamma waqa'a alayhim rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indak لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل na ilipoangukia adhabu wakasema ewe Musa tuombee kwa Mola wako mlezi kwa aliyokuahidi ukituondolea adhabu hii hapana shaka tutakuamini na tutawaachilia wana wa Israeli wende nawe falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun lakini tukiwaondolea adhabu mpaka muda fulani wao waufikie mara wakivunja ahadi yao فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين basi tuliwapatiliza tukawazamisha baharini kwa sababu walizikanusha ishara zetu na wakaghafilika nazo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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin na alipokuja Musa kwenye miadi yetu na Mola wake mlezi akamsemeza alisema Mola wangu mlezi nionyeshe nikutazame Mwenyezi Mungu akasema hutoniona lakini utazame huo mlima ukibaki pahali pake basi utaniona basi alipojionyesha Mola mlezi wake kwa mlima, aliufanya uvurugike na Musa kaanguka chini amezimia. Alipozindukana alisema subhanak, umetakasika. Natubu kwako na mimi ni wa kwanza wa waumini قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين akasema Ewe Musa, mimi nimekuteua uende kwa watu na ujumbe wangu na maneno yangu. Basi chukua niliyokupa na uwe katika wanaoshukuru. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها saurikum daral fasiqin, na tukamwandikia katika mbao kila kitu mawaidha na maelezo ya mambo yote basi yashike kwa nguvu na uwaamrishe watu wako yashike kwa ubora wake Nami itakuonyesheni makazi ya wapotofu.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 Na wao wakiona kila ishara hawaiamini. Wakiona njia ya uongofu hawaishiki kuwa ndiyo njia. Lakini wakiona njia ya upotofu wanaishika kuwa ndiyo njia hayo ni kwa sababu wamezikanusha ishara zetu na wameghafilika nazo walladhina kadhabu biayatina waliqa'il akhirati habitat a'maluhum هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Na waliozikanusha ishara zetu na mkutano wa akhera amali zao zimeharibika.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 Hivyo hawakuona kuwa hawasemezi wala hawaongoi njia. Wakamwabudu na wakawa wenye kudhulumu. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين Na walipojuta na wakaona ya kwamba wamekushapotea, walisema, ikiwa Mola wetu mlezi hakuturehemu na akatusamehe, bila shaka tutakuwa miongoni mwa waliohasiri.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 كانوا يظلمون Lakini waliodhulumu miongoni mwao walibadilisha kauli, siyo ile walioambiwa. Basi tukawapelekea adhabu kutoka mbinguni kwa vile walivyokuwa wakidhulumu. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata al-bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون na waulize habari za mji uliokuwa kando ya bahari wakiivunja sabato samaki walikuwa wakiwajia juju siku ya mapumziko yao na siku zisiokuwa za kupumzika hawakuwa wakiwajia kwa namna hiyo tuliwajaribu kwa sababu walikuwa wakifanya upotovu wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adaban shadida قالوا معذرة ila ربكم ولعلهم يتقون na kikundi kati yao walisema kwa nini mnawawaidhi watu ambao tangu hapo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 Wa idha quri'a al fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Na isomwapo Qur'ani isikilizeni na mnyamaze ili mpate kurehemewa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al min al بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Na mkumbuke Mola mlezi wako nafsini mwako kwa unyenyekevu na hofu na bila ya kupiga kelele kwa kauli asubuhi na jioni wala usiwe miongoni mwa walioghafilika. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون Hakika wale walioko kwa Mola wako mlezi hawajivuni wakaacha kumwabudu na wanamtakasa na wanamsujudia.